أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله که ما و شما از سلسله درس های اعراب متن کتاب الاجرومیه شش درس گرفتیم امروز باشد با عون و یاردم الله تبارک و تعالی درس هفتم از سلسله درس های اعراب متن کتاب الاجرومیه را به سمع شما دوستداران اعراب تقدیم خواهم گردانید پس درس هفتم ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب میگوید باب الفاعلی باب در مسئله فاعل می باشد پس اعراب این کلمه چند وجه اعراب جایز است خلاصه اش میکنیم اول باب الاعرابی بابو خبری مبتدای محذوف تقدیر کلام هذا باب الفاعلی باز هم باب الفاعلی بابو مبتدا خبرش محذوف تقدیر کلام باب الفاعلی هذا محله و وجه سیوم باب الفاعلی تقدیری کلام اقرأ بل فاعلی و وجه چهارم که کوفی ها اجازت می دهند و بصری ها اجازت نمی دهند حذف کردن حرف جر که با بل فاعلی پس در نزد کوفی ها جایز است با بل فاعلی گفتن اما بصری ها این را جایز دانند پس با الفاعلی به مذهبی کوفی ها اقرأ من باب الفاعل یا که فی باب الفاعلی اقرأ فی باب الفاعلی یا استفید من باب الفاعلی پس این هست تقدیری چهار وجه اعرابی که در باب الفاعل گفتنش جایز می باشد بعد از این صاحب کتاب میگوید الفاعل هو الاسم المرفوع المذکور قبله فعله پس میگوید فاعل اون اسم است و مرفوع است و ذکر شدگی باشد پیش از خودش فعلش پس اعراب این کلمات الفاعلو پس میگوییم الفاعل مبتدا مرفوع هو در مسئله هو چند اعراب ها داریم ما یا سه اعراب داریم دو تاش قابل قبول و یک تاش ضعیف می باشد هو را میتونیم ما مبتدای دویم بگیریم هو مبتدا ثانین الاسم خبر برای مبتدا ثانی پس هو الاسم مبتدا ثانی مع خبره خبر برای مبتدا الفاعل این یکم وجه و وجه دوم هو را ما ضمیر فصل میگیریم قول راجح هم همین است و قول اصح هم همین است که ما این هو را ما این هو را ضمیر فصل مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب بگیریم پس الاسمو را خبری الفاعلو بگیریم این قول راجح و تر می باشد اما وجه سیوم هو را اعراب کردن که بدل از الفاعلو گرفتن بدلش بگیریم پس این قول, قول ضعیف است اما بعضی ها این را هم جایز می دانند پس می شود که هو را بدل از الفاعلو بگیریم بدل الفاعل پس الاسمو در اینجا خبر می شود پس الاسمو خبر که باشد المرفوع نعت یکم الاسمو المذکورو نعت دیوم الاسمو قبل ظرف منصوب و علامت نصب الفتت الظاهره قبل مضاف الها ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه پس قبله ظرف متعلق با المذکور مذکور اسم مفعول است میتواند که میتواند که متعلق بشود فعلو این نائب الفاعل مرفوع و علامت رفع الضمه ظاهره هست فعلو نائب فاعل است پس کنی عامل فعلو المذکورو اسم مفعول است اسم مفعول اصل از فعل مجهول گرفته می شود اسم فاعل از, اسم از فعل معلوم و اسم مفعول از فعل مجهول گرفته می شود پس مرفوعی که بعد از اسم فاعل بیاید فاعل است و مرفوعی که بعد از اسم مفعول بیاید آن نائب فاعل است زیرا اینکه از فعل مجهول گرفته شده که است پس نائب فاعل می باشد پس المذکورو عمل فعلش را کرده که یذکرو فعله نائب فاعل یعنی همون مذکورو اسم مفعول می باشد پس فعل مضاف الهاء ضمیر متصل مبنی على الضم في محل جر مضاف الیه پس این بود اعرابی الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله بعد از این صاحب کتاب میگوید و هو على قسمین ظاهر و مضمرین میگوید که پس همین فاعل به دو قسم تقسیم می شود ظاهر است و و مضمر هست پس و هو على قسمین واو در اینجا واو استعنافیه مبنی على الفتح لا محل له من الاعرابی هو مبتدا هست ضمیر فصل ضمیر ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا على حرف جر مبني على السكون لا محل قسمين اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى و نون قسمینی نونه که در آخرش هست عوض عن تنوین فی مفرده پس علا قسمینی الجار و المجرور متعلقان بکائنین خبر برای هو هو که مبتدا بود علا قسمینی الجار و المجرور متعلقان بکائن خبر می باشد ظاهرین اگر کسرقتی خوندیم پس ظاهرین بدل المجرور مجرورون وعلامة جره الكسرة الظاهرة ومضمرين وهو حرف عطف مضمرين معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة مضمرين عطف شده جای ظاهرین این یک وجه اعراب وجه دیم اعراب رو داریم همچنین بتونه بگیم ظاهرون و مضمرون پس اگر که ظاهرون گفتیم ظاهرون خبر للمبتدا المحذوف مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره می باشد پس تقدیر کلام احدهما ظاهر و مضمرون ده میگیم و ثانیهما مضمرون پس این طور تقدیری کلام می باشد احدهما ظاهر احد مبتدا مرفوع مضاف هما ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه ظاهرون خبر از احدهما می باشد خبر احدهما می باشد و مضمرون و حرف عطف مضمرون همچنین خبر برای مبتدای محذوف است یعنی که ثانیهما مضمرون ثانی مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها الثقل ثاني مضاف هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه پس مضمرون خبری ان همون ثانیهما می باشد خبر مرفوع علامت رفع عظمت ظاهره این دویم وجه اعراب سیوم وجه اعراب جایز است اما فقط در قبیله ربیعه بس جایز است سیم وجه اعراب هم اما خاص قبیله ربیعه می باشد پس اگر قبیله ربیعه قطی خونده میگیم ظاهرا و مضمرا زیرا که قبیله قبیله ربیعه قبیله ربیعه را ما بیان کرده بیم در های گذشته که اونها حالت نصب رو به علیف می نویسند ظاهرا دو تا تنوین فتحه می مونند علیف رو نمی نویسند را در شکل به مثل مرفوع می نویسند قبیله ربیعه پس اگر به قبیله ربیعه بگیریم ظاهرا و مضمرا هم جایز و درست است غیر قبیله ربیعه قطی جایز نمی باشد اگر قبیله ربیعه قطی بگیریم ظاهرا مفعول بهی برای فعل محذوف می باشد یعنی اعنی ظاهرا اعنی ظاهرا پس مفعول بهی برای اعنی می باشد و مضمرا عطف در جای ظاهرا می باشد پس این بود وجه های اعرابی و هو علی قسمین ظاهرین و مضمرین یا ظاهرون و مضمرون یا ظاهران و مضمرا پس این بود طریقه اعراب کردنشان بعد از این صاحب کتاب میگوید فالظاهر نحو قولك قام زيد و یقوم وقام و قام زیدانی و یقوم ويقوم و قام و یقوم و قام الرجال و یقوم الرجال و قامت هند و تقوم هند و قامت الهندان و تقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك پس این هست کلمات پس این معنای این برای یکی یکی ما شما معلوم است که پس مبتدا گو بعد قسم تقسیم می شود یکیمون ظاهر است مانند نحو قولی که قام زیدون خیز زید تا آخره دیگر این جملات ترجمه اشان معلوم است اما اعرابش چی است فالظاهر فافای فصیح مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب الظاهر مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره نحو خبر مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره نحو مضاف قولی مضاف الیه باز قولی مضاف الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه پس این هست اعرابی الظاهر نحو قولیک الظاهر مبتدا است نحو خبر یعنی همین الظاهر خبر یعنی همین مبتدای الظاهر پس این بود اعرابش اما قام زیدون قام زیدون اول خودش رو جداگانه اعراب میکنیم بگیم قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد اگر قام زیدون جمله این جمله چی می شود اعراب جمله این جمله را اعرابش مقول قول می شود قام زیدون جمله فعلیه فی محل نصب مقول قول یعنی قولی که نحو قولی این قولی مصدر مصدر يعمل عمل فعله پس قام زیدون جمله فعلیه فی محل نصب مقول قول اعراب می شود و باقی مونده همش عطف می شود در جای انمین مقول قول عطف می شود در جای مقول قول که مفعول بهی قال می باشد و یقوم زیدون و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة ويق... آه، وزيد فعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة ويقوم زيد جملة فعلية في محل الناس مقول قول عطف است جوي قوم زيدون كي مقول قول بود جملة الفعلیه معطوف قوم در جوي قوم زيدون مقول قول وقوم الزيدوني وهو حرف العطف قوم فعل ماضی الزيدوني فعل مرفوع علامت رفع الالف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوضا عن التنوين في مفرده وقام الزيداني جملة فعلية عطف در قام زيدون مقول قول عطف در مقول قول كي قام زيدون محلش مقول قول بود ويقوم الزيداني وهو حرف عطف يقوم فعل مضارع الزيداني فاعل مرفوع و یقوم الزیدانی این هر دو این جمله فعلی عطف است در جای قام زیدون که مقول قول بود وقام الزيدون قام فعل ماضي الزيدون فعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في مفرده وقام الزيدون قام الزيدون جملة فعلية عطفة در جای قام الزيدون كي مقول قول بود ويقوم الزيدون وهو حرف عطف يقوم فعل مضارع الزيدون فعل و یقوم جمله فعلی عطف است در جای قام زیدون که مقول قول بود و الرجال و حرف عطف قوم فعل ماضی الرجال فعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة لأنه جمع التكسير وقام الرجال قوم الرجال جملة فعلية معطوف على قام زيدون في محل نصب معطوف على المنصوب منصوب على م... جملة الفعلية معطوف على المنصوب زلوك قوم قام زیدون مقول قول است محلش نصب می باشد و یقوم الرجال و حرف عطف مبنی على و محل یقوم فعل مضارع الرجال فاعل یقوم الرجال جمله فعلی عطف از جای قام زیدون فی محل نصب مقول قول و قامت هندون و حرف عطف قامت قام فعل ماضي مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب التاء حرف علامة التأنيث لا محل له من الاعراب این تا حرف علامت مؤنث بودن فاعل است این فاعل شده نمیتواند زیرا اینکه این ضمیر نیست پس هندون فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره على آخره پس میتونیم ما بگیم هندون میتونیم بگیم هندو زیرا که کلمه هند دو وجه خواندنش جایز است میتونیم که منصرفش بخونیم بگیم هندون تنوینش بتیم میتونیم که غیر منصرفش بخونیم بگیم که هندو غیر منصرف است تنوین قبول نمیکند سببی قبول نکردن تنوینش العالمیت و تعنیث می باشد و مؤنث بودن که هر علم مؤنث سه حرفه بین ساکن باشد دو وجه خواندنش جایز است و قول راجح اون تنوین دادنش هست یعنی منصرف خوندنش قول راجح است اما قول دیگر هم هست که میتونیم غیر منصرفش بخونه بگم که هندو غیر منصرف پس قامت هندون جمله فعلی از پس جای قام زیدون فی محل نصب مقول قول و تقوم هندون و حرف عطف تقومو فعل مداری هندون فعیل تقوم هندون عطف از جای قام زیدون فی محل نصب مقول قول وقامت الهنداني وقامت الهنداني وو حرف عطف مبنى للفتح له محل قام فعل ماضي مبنى للفتح له محل الطاء علامة التانيسي علامة التانيسي مبني على السكون حرك بالكسر للالتقاء الساكنين يعني قامت اصلا باید ته باشد ساکن باشد اما چرا کسره شد мегӯяд ки қомат аттоу ҳарфун аломату таъниси мабниюн ала сукуни ҳуррика билкасри лилилтиқои сокинайни барои қомат сокин алҳинд лом сокин ва сабаби илтиқои сокинайн теи муаннасро теи аломати таънисро касра додем пас мегӯя ки аттоу э, ҳарфун аломату таъниси мабни ала сукун ҳуррика بالكسر التقاء الساكنين الهندان فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف النون عوضا التنمين في مفرده بس و الهندان الهندانی عطف آه، قام زيدون في محل ناس مقول قول وتقوم الهندان وو حرف العطف تقوم فعل مضارع الهندان فاعل وتقوم الهندان همچن همچین عطف قام زيدون في محل ناس مقول قول وقامت الهندات قام فعل ماضی التاء آه، علامة التعنيس مبني للسكون السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين والهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع المؤنس سالم وقامت الهندات جملة فعلية عطفس دا جوي قام زیدون في محل نصب مقول قول وتقوم الهندات واو حرف عطف تقوم فعل مضارع الهندات فاعل تقوم الهندات جمله عطف از جای قام زیدون فی محل نصب مقول قول و قامت الهنود واو حرف عطف مبنى للفتح لا محل له من الاعراب قام فعل ماضي مبنى للفتح التاء حرف علامة التانيث مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين الهنود فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة لأنه جمع التكسير وقامت الهنود جملة فعلية عطفة دجوي در جای قام زيدون في محل ناس مقول قول وتقوم الهنود وو حرف عطف تقوم فعل مضارع الهنود فعل وتقوم الهنود همچین عطفة دجوي در جای قام زيدون وقام أخوك اخوک حرف عطف قام فعل ماضي مبدا على الفتح محل له من الاعراب اخوك اخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أخو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه پس قام أخوك جملة فعلية عطف از قام زيدون في محل الناس مقول قول ويقوم أخوك وو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمه أخو فعل مرفوع علامة رفع وو لأنه من الأسماء الخمسة أخو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ويقوم أخوك عطف زجر قوم زيدون مقول في محل الناس مقول قول وقوم غلامي وو حرف عطف مبني الفتل ومحل قوم محل قام فعل ماضي غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة غلامي مضاف الياء ضمير متصل مبنون على السكون في محل جر مضاف إليه و قام جمله عطف است در جای قام زیدون فی محل ناس مقول قول مقول قول است در اینجا ما گفتیم که غلامی فاعل مرفوع مطرف الضمه المقدره منع من ظهور اشتغال المحل اشتغال المحل یعنی حرف میم بند است مشغول است زینیت است با برای حرکتی مناسب برای یا یا مقابل قبل خودش کسره طلب میکند وقتی که در آخر یا کی آمد میم حرکت مناسب با یا گرفت اکنون دیگر اعراب باید ما حرکت چبتیم یه حرف دو حرکت قبول نمی کند از همین حساب ما میگیم که من من ظهور اشتغال المحل یعنی بند بودن و زینید بودن میم به حرکت مناسبه یعنی به حرکت موافق طوری برای میم یا به حرکتی که مناسب است برای یا به حرکتی که مناسب برای یا هست بند است برای خاطر میگیم که ضمه مقدره است یعنی در تقدیرش ضمه هست ويقوم غلامي ضو حرف عطف يقوم فعل مضارع غلامي فاعل مرفوع مترفع الضمه المقدره آه، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه غلام مضاف الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه مباشد باشد پس و یقوم غلامی جمله عطف است در جای قام زیدون و ما اشبه ذالک در بعض کتاب ها است و در بعض ها نیست و در هر کتابی هم باشد اگر و ما به ذالکه و حرف عطف مبنی للفت لا محل له من الاعراب ما موصوله مبنی على سکون ما موصوله است مبنی على سکون می باشد پس این ما رو عطف میکنیم در جای در جای خبر نحو قولی که نحو در جای خبری نحو میتونیم عطفش کنیم فالظاهرو ما اشبه ذالکه می شود تقدیر کلام فالظاهر ما اشبه فالظاهر مبتدا ما اسم موصول مبنی علی السکون فی محل رفع میگیم معطوف علی المرفوعی مرفوع پس معطوف است در جای مرفوع در محل نصب در محل رفع مرفوع هست زیرا که مبنی است و ما در اینجا عطف است در جای خبر نحوده که فالظاهر نحو قولی که بود اشبه فعل ماضی مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر تقديره هو برمیگرد ما موی موصوله ده برمیگردد ذلك ذا اسم اشاره مبني على الفتح في محل نصب مفعول به اشبه لام مبني على الكسر لام بعد لا محل كاف مبني على الفتح كاف خطاب لا محل پس اشبه ذلك جمله فعلی سیله مای موصوله لا محل له من الاعراب اگر که در کدام کتابی هم باشد و معاش به ذالکه اعرابش چنین می شود اگر که کدام کتابی نباشد خوب نیست پس این هست اعراب این عبارات که بیان کردیم بعد از این صاحب کتاب میگوید والمضمر اثنا عشره نحو قولی که ضربت و ضربنا و ضربت و ضربت و ضربتم و ضربتم و نه وضربَ وضربت وضربا وضربوا وضربنا акнун инам дигар тарҷумаш осон аст музбар мегӯяд 12 та аст монанди сихрат ки мегӯй зада ман дигар то охир хуб والمضمر 12 والمضمر 12 اعرابش واو رو میتونیم بگیم که واو حرف العطف این واو عطف کرده است المضمر را در جای الظاهر فالظاهر نحو قولی که بود عطف رسه در جای الظاهرو میتونیم حرف عطف بگیم میتونیم واو رو در اینجا واو استنافیه بیانیه بگیریم از جواب برای سوال مقدر که کسی ما رو سوال کرد که پس دویم قسمی دویم قسمی نائب فاعل دویم قسمی فاعل چی هست دویم قسمی فاعل چی هست پس گفتیم که المضمر 12 هست گفته بیان جواب سوال همون مضمر را سوال همون مقدر را ما بیان کردیم پس و وای بیانیه استنافیه بیانیه است درباره استنافیه بیانیه در های گذشته به تفصیل صحبت کردگی که هستیم برای خاطر خلاصش همین که واو رو میتونیم حرف عطف بگیریم یا میتونیم استینافیه حرف استینافی بیانیه مبنی علی فتل لا محل له من الاعراب بگیریم المضمر مبتدا میشود مرفوع علامت رفع ضمت الظاهره اثنا عشر اثنا خبر مرفوع و علامت رفع الالف اجازه اثنا خبر خبر مضمر مبتدا بود اثنا خبر مرفوع است علامت رفعش الالف است نیابتا عن الضمه لانه ملحق بالمثنى ذلك اثنا ملحق به مثنا هست چطوری که مثنا را علامت رفعش الف بود پس ملحق به مثنا را هم علامت رفعش الف می باشد پس اثنا ملحق به مثنا است علامت رفعش علیف است عشره ای به در مقامی در عوض نونی اثنانی می باشد مبنی لا محل له من الاعراب این عشره در مکانی در مکانی نون می باشد چطوری که اثنانی نون لا محل هست پس این عشره هم مبنی لا محل له من الاعرابی گوید. پس این بول والمضمر اثنا عشره بعد از این نحو قولک نحو قولک نحو را ما میتونیم بگیم که خبر مبتدای محذوف تقدیر کلام ذالک نحو قولک ذالک نحو قولک ذا مبتدا لام لام بود کاف کافی خطاب نحو خبر یعنی همون ذا اسم اشاره و نحو مضاف قولی مضاف له قول مضاف کاف در محل جر مضاف الیه این یک اعراب میتونیم بگیم نحو قولک که نحو هم گفته میتونیم اگر نحو گفتیم اعنی نحو قولی که اعنی فعل و فاعلش ضمیر متقدر انا نحو مفعول بهی برای اعنی می شود و نحو مضاف قول مضاف له قول مضاف و کاف مضاف الیه اعراب می شود پس نحو نحو هر دش گفتن جایز و درست می باشد بعد از این میگه ضربتو ضرب فعل ماضی مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل تا در محل رفع فاعل است پس ضربت جملة فعلية في محل نصب مقول قول قولك إن قول مصدر است عمل میکرد عمل فعل شه پس ضربت جمله فعلی مقول در محل نصب مقول قول می باشد و ضربنا واو حرف عطف مبني على الفتح ومحل له من الاعراب ضربنا ضرب فعل ماضي مبني مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وضربنا ضربنا جملة فعلية آه، عطف است در ضربتو في محل نصب مقول قول وضربت وو حرف عطف ضربت ضرب فعل الماضي مبنى على السكون الاتصال بالضمير الرافع المتحرك لا محل له من الاعراب تا التاء ضمير متصل مبنى على الفتح في محل رفع فاعل وضربت شيء اتفز جاي ضربت مقول قول في محل نصب مقول قول وضربتي وهو حرف عطف ضرب فعل ضرب فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بالضمير الرافع المتحرك لا محل له من الاعراب التاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل وضربت همچنین عطف است در جای ضربت في محل نصب مقول قول وضربتما واو حرف عطف ضربتما این ضربتما رو ما میتونیم دو طریق دو طریق اعراب بکنیم دو طریق اعراب کرده برامون جایز است اما اول اعراب آسانترش رو میکنم بعد اعراب کمی قینترش که میتونه دریاتون بگیرید آن قینتر رو همچنین آسانترش همین است که میگوید که و ضرب توما ضرب فعل ماضی مبنی علی سکون لتزول به ضمیر رفع المتحرک توما ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل رفع فاعل خلاص شد اعلابش همین قدر است این آسانش است پس میگه ضرب توما عطف است در جای ضرب تو که این فی محل نصب معقول قول می شود اما قینترکش اگر بگیریم وضربتما این طريق اعراب میکنیم ضرب فعل ماضی مبنی مبنی على سکون اتصال به ضمیر رفع المتحرک تو میگم اتاو ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ميم حرف عماد مبني على مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الف مبني على السكون دال على التثنيه لا محل له من الاعراب پس ميم را حرف عماد میگویند این الیف را الیفی دلالت بر تثنیه میگویند هر دینا لا محل لهما من الاعراب فقط تو فاعل است تو بس پس این هم یک اعراب است این هم یک اعراب است بعضی همین طور اعراب میکنن پس میتونید ایده دریاتون بگیرید پس هر هم جایزه می می حرف عماد است حرف عماد یعنی که میمی که بعدش اومدگی است تکیه کرده به این و باوری کرده به میم بعدش الیف می آید اگر که همون میم نباشد بعد اون الف رو آورده نمیتونیم برای خاطر میمه اند در اینجا این بود اعرابی کمی دشوارترش و ضربتم و حرف عطف ضربتم ضرب فعل ماضی مبنی علی سکون توم دو اعراب کرده میتونیم همچنین میتونیم بگیم که توم ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل رفع فاعل این یک اعراب اعراب دویم توم رو میگیم اتاو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل میم علامة الجامع مبني على السكون لا محل له من الاعراب میم علامت جمع مذکر و لا محل له من الاعراب می باشد این دویم اعراب هر دینو جایز است و آسانترش توم را بگیم ضمیر متصل مبني على السكون في محل فاعل و ضربتم جمله فعلیه في محل نصب عطف است جای ضربتو که در محل نصب مقول قول می باشد و ضربتن ضرب فعل ماضی وو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الاعراب ضرب فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك تنه همچین دو اعراب داریم میتونم بگم تنه ضمير متصل اول آسانش رو میگوییم ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل این آسانش است و اعراب دوم تنه را میگم اتاو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل و نون علامت جمع النسائی النسوتی علامت جمعی زنانه می باشد این نون علامت جمعی زنانه هست فقط تا فاعل است در اعراب بعضی ها اما ما هر دوش یک جا میگیم تنه ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل پس ضربتن این جمله جمله فعلی عطف است در جای ضربتو فی محل نصب مقول قول می باشد بعد از میگه و ضرب واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ده ضرب ضربه هو ضمير مستتر است پس ضرب آه، جمله فعليه عطف است در جای ضربت في محل نصب مقول قول وضربت وو حرف عطف ضربت ضرب فعل ماضي مبني على الفتح التاء حرف علامة التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر تقديره هي تحت ضربت فاعلش هي است ایت فاعل شده نمیتواند این علامت از حرف است پس فاعلش ضمیر مستتر تقدیره هي می باشد و ضربت اکنون ضربت جمله فعلیه في محل نصب عطف است در جای ضربتو مقول قول و ضرب و حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أنا ألف در محل رفع فاعل ضربا می باشد پس ضربا جملة فعلية عطف است در جای ضربتو في محل نصب مقول قول و ضربا مذکر آورد مؤنث رو نه آورد مؤنث رو میگوییم برای اعرابش کمی فرق میکند و ضربتا و ضربتا میگم ضرب فعل ماضی مبني على الفتح محل له من الاعراب التاء حرف مبني على السكون علامة التعنيس التاء علامة التعنيس مبني على السكون حرك لالتقاء الساكنين ضربتا تر حرکت چه میبینید این اصلا مبنی علی سکون است حرک لالتقاء الساکنین اینجا ت ساکین الف بعدش ساکین و تر حرکت دادیم پس اعرابش در همین ت کم تا فرق میکند برام خود دقت بتید اتا ضربتا اتا حرف علامة التعنيس مبني على السكون حرك لالتقاء الساكنين حرك بالفتح لالتقاء الساكنين حرك بالفتح لالتقاء الساكنين پس این بود اعرابی ته و الفش به مثل می عرفی ضربو دا گفتیم همین است که مبنی علی سکون سکوف مدرع فعیل می باشد و ضربو و حرف العطف مبنی علی فتح لا محل له من الاعراب ضربو ضربو فعل فعل ماضی آه، مبنی علی الضم فعل ماضی مبني على الضم لاتصاله بالضمير بواو الجماعة لاتصاله بالضمير بواو الجماعة ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة این دمه برای مناسبتی واو هست برای خطیر مبنی علی دم میگوییم الواو ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل رفع فاعلی ضربو میباشد الالیف این الیف یک در آخر هست این را میگن الیفی فارقه این الیف الیفی فارقه میباشد این محل اعراب ندارد و ضربو جمله فعلیه عطف است در جای ضربتو فی محل نصب مقول قول و ضربنا ضو حرف العطف مبني على الفتح اللي هو محل له من الإعراب ضربنا ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل فصل ضربنا جملة فعلية في معطوف ده جوي ضربتو عطف شدقية ده جوي ضربتو في محل النصب مقول قول فاسم بود والمضمر 12 نحو قولك توخر иъробҳояш бо ҳамин бобулфоилиро ба охир расондем иъроби бобулфоил ба охир расид баъд аз ин соҳиби китоб мегӯяд бобулмафъул аллави лам юсамма фоилуҳу бобулмафъул аллави лам юсамма фоилуҳу пас дар масалан тарҷимааш боби мафъуле ки фоилаш зикр шудагӣ нест яъне боби ноиби фоил منظورش بابی نائب فاعل می باشد اکنون اعرابی بابو برای ما و شما معلوم است بابو بابو میتونه بگیم که خبر برای مبتدا محذوف است تقدیر کلام هذا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله میتونه بگیم بابو مبتدا از خبرش محذوف است تقدیر کلام باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا محله میتونیم بخونیم بابا در این صورت مفعول بهی برای فعل محذوف است تقدیر کلام اقرا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله میتونیم بخونیم بابی فقط در مذهبی کوفی ها که بصری ها اجازتش نمیتین حذف کردن حرف جر را در نزد کوفی ها جایز نیست اما در نزد بصری ها جایز نیست اما کوفی ها جایز میدونن پس به مذهبی کوفی ها میتونیم بخونیم که با بیل مفعول الذی لم يسمى فاعله اما بابی که خوندیم پس تقدیر کلام اقرا فی بابیل مفعول الذی لم يسمى فاعله یا که استفید من بابیل مفعول الذی لم يسمى فاعله پس اینطور اعرابی بابو بابا بابی با تمامی تقدیراتش بیان کردیم که با تفصیل در گذشته اعرابشون کرده بودیم بعد از این مگذاریم در عباره بعدش میگه که وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر يوكي در بالا بابو را اعراب کردیم که المفعولی بابو مضاف المفعولی مضاف الیه الذي الذي اسم الموصول مبني على السكون في محل جر نعت می شود برای المفعولی نعت المجرور در محل جر نعت می شود لم حرف نف و جزم و قلب مبني على السكون ومحل له من الاعراب يسمى فعل مضارع آه، مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف الالف والفتحة قبلها دليل عليها وفاعل نائب الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة فاعل مضاف الها ضمير متصل مبني على ضم في محل جر مضاف إليه پس لم يسمى فاعله جملة فعلية صلة الموصولة لا محل له من الاعراب می باشد اینجا لم يسمى فاعله سیله الذي هست این بود جم... اعراب این پره این کلمات در پایان میگوید وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله و وأون يعني كنائب فاعل اسم مرفوع است که آه، لم يذكر معه فاعل یعنی يعني که فاعلش همراهش ذکر شدگی نیست فاعلش همراهش ذکر شدگی نیست پس اعرابش و هو واو واو استئنافیه مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب واو استئنافیه مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب میباشد استئنافیه نحوی است لا محل له من الاعراب در گذشته استئنافی بیانی و استئنافی نحوی را با تفصیل بیان کرده بودیم پس هو ضمیر منفصل مبنی على الفتح في محل رفع مبتدا هو مبتدا است الاسم خبر مرفوع المرفوع نعت الاسم نعت اول مرفوع الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت ثان برای الاسم الذي اسم موصول در محل رفع نعت دویومی الاسم می باشد لام حرف نفی و جزم و قلب مبني على السكون لا محل له من الاعراب يذكر فعل مضارع مغير الصيغه مجزوم باللام وعلامه جزمه السكون مع ظرف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة مع مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه مع ظرف كياس متعلق بيذكر مطالبة يذكر وظرف مطالبة يذكر فاعل فاعله فاعل النائب الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة فاعل مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه پس لم يذكر معه فاعله جملة فعلية صلة الموصولة لا محل له من الإعراب لم يذكر معه فاعله صلة الذي موصولة لا محل له من الإعراب می باشد و الاسم المرفوع این جمله جمله ابتدایی اه، لا محل له من الاعراب می باشد این بود اعرابی و هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله بعد از این صاحب کتاب میگوید فان كان الفعل ماضيا ضم اوله و كسر ما قبل آخره و ان كان مضارعا ضم اوله و فتح ما قبل آخره اکنون فان ترجمه ف این فعل الفعل یعنی فعل معلوم رو چخل مجهول میکنه، میگه اگر که فعل ماضی باشد ضمه کرده می شود اولش و کسره کرده میشود شود آخرش و اگر مضارع باشد فعل ضمه کرده می شود اولش و فتح, فتح کرده میشود شود آخرش پس این هست طریقه مجهول کردن فعل معلوم تا اینکه نوعی فعل بیا بعدش اکنون میگه فاین کان الفعل ماضیا اعرابش فا فای فصیحه مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب این حرف شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط و ثانی جواب الشرطی پس این این شرطی است دو فعل رو جزم میکند یکمش فعل شرط است و دوم جواب شرط می باشد کانا میگن فعل ماضی مبنی علی الفتح فی محل جزم فعل شرط این این شرطی که از فعل شرط الان میجده کانه است فعل ماضی مبنی علی الفتح فی محل جزم است برای چی برای فعل شرط است فعل شرط جزم می باشد خودونه که این حرفی شرطی جازمه می باشد پس الفعلو اسمی کانه مرفوع علامت رفع علامت ظاهره ماضیان خبری کانه مرفوع منصوب علامت نصب الفتحه ظاهره پس این بود کان الفعل ماضیا این فعل شرط بود پس کلی جواب شرطش میگه ضم اوله ضم فعل ماض مغیر الصيغه مبني على الفتح في محل في محل جزم جواب شرط في محل جزم این جواب شرط است کان فعل شرط بود در محل جزم ضمه در محل جزم جواب شرط است بخاطر که این اینی حرف شرط جازم دو فعل جزم میکند اگر فعل مضارع باشد جزمش میکند اما فعل ماضی باشد در محل جزم اگر اسم باشد در محل جزم اعراب میشود پس ضمه فعل ماضی مغیر و صیغه اولو نائب فاعل است اولو نائب فاعل مرفوع علامت رفع ضمه ظاهره اولو مضاف الها ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه ضم اوله این جواب شرط شد و کسر ما قبل آخره واو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب كسر فعل ماضي مغير الصيغه مبني على الفتح این عطف است در جای ضمه یعنی در جای جواب شرط عطف است عطف در جای ضمه و ما قبل آخرهی ما در اینجا ما موصوله هست مبنی علی السکون فی محل رفع نائب فاعل است فی محل رفع نائب فاعل است و کسر فعل ماضی مغیر صيغه کنی نائب فاعلش اینمی ما ما موصوله نائب کسیره می باشد نائب فاعل می باشد ما مبنی علی السکون ما ما موصوله مبنی علی السکون فی محل رفع نائب الفاعل قبل ظرف مکان منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره قبل مضاف آخری مضاف الیه مجرور و علامت جره الكسرة الظاهره آخری مضاف الها ضمیر متصل مبنی علی الكسر فی محل جر مضاف الیه پس ما مای موصول از کنی سیلش زیرا اینکه موصول سیله طلب میکند کنی سیلاش پس میگم قبل از ظرف مکان متعلق بی ثبت یا استقر یا کانه با فعل بگیرید بگید که متعلق بی ثبت یا با استقر یا با کانه میتونید که شما متعلقش بگیرید پس انا همون ثبت یا استقر کانه که گفتید متعلق از این قبل ان همون جمله فعلیه صله موصوله لا محل لها من الاعراب می باشد پس این قبله در اینجا متعلق به کائین نمیگیریم متعلق به کسیره هم نمیگیریم این متعلق به استقر یا ثبت یا به کانه میگیریم که پس همون اینا را افعال عموم میگن ثبت و استقر و کانه یکی از اینا را میگیریم نه هر سه یا تعمی را میگیریم اما فعل میگیریم اسم گرفته کائنون گفته نمیتونیم یا ثابتون گفته نمیتونیم یا مستقرون گفته نمیتونیم حتما باید فعل بگیریم به خاطر اینکه صله موصوله باید جمله باشد نه کلمه اگر یک کلمه باشد نمیشود پس باید جمله باشد و میشود و باز یک کمی مشکلی قطعی اگر که بگوی که قبل ظرف مطالب کائن پس کائن خبر مبتدای معذوف پس مبتدای معذوف هازا کائنون خلاصه گپ درازی بد میشود یا باره سرگیج کننده میباشد برای خاطر بهتر و خوبترش بگید که متعلق به ثبت یا که به کان و به استقر جانتون زودتر خلاص می شود از اعرابی این ظرفی که سیله برای موصوله شده استوده است این بود اعراب این بعدش میگه این کان مداریان و حرف عطف این عطف از جای کان در جای عطف میکنه در جای اینه که در بالا هست بعد فای فصیحه فا این کانه الفعل ماضیا در اونجا عطفش میکند این حرف و شرط این جازم نجم فعلین الاول فعل و شرط يقول الاول فعل شرط والثاني جواب شرط پس کان فعل ماضی مبني على الفتح في محل جزم فعل شرط و, و اسم کان فعل کان فعل ماضی ناقص کی است اسمه ضمیر مستتر تقدیره هو برمیگردد به فعل مضارعا مضارعا خبر کان منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره پس کان مضارعا این در محل جزم فعل شرط است ضم اوله ضم فعل الماضي مغير الصيغه مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط این جواب شرط است پس ضم مغير الصيغه فعل ماضي اول نائب الفاعل مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره اول مضاف الها ضمير متصل مبني على الكسر مبني على الضم في محل جر مضاف اليه می باشد و فتح ما قبل آخره وو حرف عطف مبني للفتح له محل له من الاعراب فتح فعل الماضي مبني على الفتح فعل الماضي المغير صيغه مبني على الفتح فيما عطف ذا جوي ضم ضم اوله ان يعني ذا جوي جواب شرط و ما ما موصوله مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل قبل ظرف ظرف مكان منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره قبل مضاف آخر مضاف إليه آخر مضاف الها مضاف إليه پس قبل ظرف که است متعلق با کانا یا که با استقر یا با ثبت صلت الموصولت لا محل له من الاعراب می باشد پس این بود اعراب فإن كان الفعل ماضيا ضم اوله و کسر ما قبل آخره و این کان مضارعا ضم اوله و فتح ما قبل آخره با همین اعراب این کلمات با آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید و هو علا قسمین ظاهرین و مضمرین و هو علا قسمین واو در اینجا واو الاستنافیه واو استنافیه مبنی على الفتل لا محل له من الاعراب هو مبتدا على حرف جر قسمين اسم مجرور وعلامة جر الياء لأنه مثنى نيابة عن الضمة لأنه مثنى ونون عوض عن التنوين في مفرده پس علا قسمینی الجار و المجر متعلقان بکاینین خبر برای هو برای مبتدا ظاهرین اگر کسره کسرقتی خوندیم ظاهرین این بدل ای قسمینی می باشد بدل بعض من کل ظاهرین بدلون بدلون بدل المجرور مجرور علامت جلال کسره ظاهره و حرف عطف مضمرین معطوف در جای ظاهرین معطوف علی المجرور مجرور و علامت جری الکسرت و ظاهر اگر ظاهرین خواندیم و مضمرین میخونیم اما اگر ظاهرون گفتیم جایز است که ظاهرون و مضمرون بگیم و ظاهرون در این صورت خبر برای مبتدا محذوف است تقدیر کلام احدها احدها ظاهرون یا احدهما ظاهرون و ثانیهما مضمرون این طور اعراب می شود پس احدو مبتدا مضاف هما مضاف الیه و ظاهرون در اینجا خبری انمون احدو می باشد و مضمرون همچنین و حرف عطف ثانی هما ثانی مبتدا مضاف هما مضاف الیه و مضمرون خبری انمون ثانی می باشد ثانی هما می باشد این دیو وجهی خواندنش که ظاهرون و مضمرون و سه وجه هم جایز است اما فقط در قبیله ربیعه در لغت ربیعه جویز می باشد فقط مفعول بهی خواندنی ظاهرا و مضمرا زیرا که بیان کردیم که قبیله ربیعه مفعول بهی به الیف می نویسند حالت نصب را به الیف می نویسند نه با الیف اما جمهور با الیف می نویسند ظاهرا باید بعدش الیف داشته باشد اگر به قول جمهور بگیری اما به قول جمهور ظاهرا مضمرا خوانده نمی شود زیرا که علیف ندارد حالت نصب نیست аммо ба қабилаи рабиақати ҷоиз аст ки лоҳиран бихонӣ мафълумбиҳӣ барои феъли маҳзуф ки аъни лоҳиран ва музмаран дар ин сурат мафълумбиҳӣ барои феъли маҳзуф мебошад дар қабилаи рабиа фақат дар қабилаи рабиа пас ин буд эъроби ва ҳуа ала қисмайни оҳирун лоҳирин ва музмарин ё лоҳирун ва музмарун ё лоҳиран ва музмаран бо ҳамин эъроби ин калимот ба охир расид بعد از این صاحب کتاب میگوید فالظاهر نحو قولك ضرب زید و یضرب زید و اکرم عمرو و یکرم عمرو، پس این هست جمله ها برای جمله ها برای ظاهر پس میگه ظاهر مانند سخن تیز که میگه ضرب زید تا آخر یعنی زده شد زید و زده میشود زید اکرام کرده شد امر اکرام کرده میشود امر این بود ترجمهش اکنون اعرابش إيه فالظاهر افافوی فصیحه است مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الظاهر مبتدا مرفوع على مطرف الضمه الظاهره نحو خبر مرفوع على مطرف الضمه الظاهره نحو مضاف قول مضاف اليه قول مضاف الكاف مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه ضرب فعل ماض مغير صيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب زيدون نائب الفاعل مرفوع على مطرف الضمه الظاهره پس ضرب زيدون مقولی قول می باشد نحو قولی که قولی در اینجا مستر است یعمل عمل فعله ضرب زیدون في جمله فعلیه في محل نصب مقول القولی در محل نصب مقولی قول می باشد و یضرب زیدون و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب يضرب فعل مضارع مغير صيغة مرفوع لتجرد عن النواسب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة زيد نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة الظاهرة ويضرب زيدون جملة فعلية عطف است در جای ضرب زيدون في محل نصب مقول قول می باشد و اکرم امرون واو حرف عطف مبني على لا محل له من الاعراب اکرم فعل ماض مغير الصيغه مبني على لا محل له من الاعراب عمرون نائب الفاعل مرفوع وعلامه رفع ضمه الظاهره واكرم عمرون جمله فعليه في محل رفع في محل نصب عطف است در جای ضرب زیدون مقول قول می باشد و یکرم عمرو واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب يكرم فعل مضارع مغير الصيغه مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم وعلامه رفع الضمه الظاهره عمرو نائب الفعل مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره ويكرم عمرو جمله فعليه عطف است در جای ضرب زیدون فی محل نصب مقول قول می باشد پس این بود اعراب جمله های فالظاهر نحو قولک ضرب زید و یضرب زید و اکرم عمر و یکرم عمر با همین اعراب اینها به آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید که والمضمر 12 نحو قولک ضربت و ضربنا و ضربت و ضربتی و ضربتم و ضربتم و ضربتن و ضرب و ضربت و ضربا و ضربو و ضربنا پس این هست دومین دومین قسمی نایب فاعل که مضمر می باشد میگم مضمر دوازده هست مانند سخنت که میگوی ضربتو تا آخر دیگه ترجمه اینها برای ما و شما معلوم است که ضربتو این ضربتو این زده شدم من و ضربنا زده شده ما تا آخر ترجمهش معلوم هست خب اکنون اعرابش چی است المضمر اثنا عشره و میگیم او حرف العطف یکم اعراب عطف شده در جای الظاهرو فالظاهرو و قولی که بود اینجا در اگر حرف عطف بگیریم پس المضمرو عطف شده در جای الظاهرو فالظاهرو عطف در اونجا می شود اگر که واو را حرف عطفیه یا استنافیه بگیریم حرف استیناف در این صورت واو میگیم حرف الاستیناف یا حرف عطف هر دش مبنی علی فتح محل له من الاعراب می باشد المضمر اکنون مبتدا مرفوع علامت رفع ضمه الظاهره اثنا خبر مرفوع علامت رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه ملحق بالمثنى اثنا ملحق بمثنى است عشر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب يبقى مثل امون اثناني نونش کی مبني على الكسر لا محل له من الاعراب است این عشره به مثل همون نون مثنا اثنانی می باشد مبنی الفتح لا محل له من الاعراب هست این کلمه عشره بعد از این میگن نحو قولک این را میتونیم بگیم نحو قولک میتونیم بخوریم نحو قولک اگر نحو قولک گفتیم نحو خبر للمبتدا المحذوف تقدير الكلام ذلك نحو قولك ذلك ذا اسم اشاره مبني على فتح في محل رفع مبتدا لام لام بود و کاف کاف خطاب مبنی علی مبنی محل لهما من الاعراب و نحو خبر یعنی همون ذالکه هست مبنی خبر نحو خبر یعنی همون خبر یعنی همون ذالکه است مرفوع علامت رفع ضمه الظاهره نحو مضاف قولی مضاف الیه قولی مضاف الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه می باشد این یک اعراب نحو اگر خوندیم اگر نحو خوندیم نحو قولی که در این صورت نحو مفعول به برای فعل محذوف است و تقدیر الکلام اعنی نحو قولک اعنی نحو قولک اعنی فعل مضارع و فاعله ضمیر مستقر انا نحو مفعول به انا من اعنی منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره نحو مضاف قول مضاف الیه قول مضاف الکاف مضاف الیه می باشد پس این دو اعراب دو وجه اعراب در اینجا جایز می باشد بعد از این میگوید ضریب تو ضریب فعل ماضی مغیر صيغه مبنی على به ضمیر رفع المتحرک اتا و ضمیر متصل مبنی على دم فی محل رفع نائب الفاعل فی محل رفع نائب فاعل است تو جمله فعیلی فی محل نصب مقولی قول می باشد پیش گفتیم که نحو قولی این قول مصدر است يعمل عمل فعله فأصل ضربت جملة فعلية في محل رفع في محل نصب مقول قول إعراب مي شود و ضربنا حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضربنا ضرب فعل الماضي مغير الصيغه مبني على السكون الاتصال بضمير الرفع المتحرك نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربنا عطف است در جای ضربتو في محل نصب مقول قول میباشد و ضربت واو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضرب فعل ماضي مغير الصيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وضربت ضربت جمله فعليه عطف است در جای ضربتو في محل ناس مقول القول وضربتي وهو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضربتي ضرب فعل ماضي مغير الصيغه مبني على السكون الاتصالي بالضمير الرافع المتحرك لا محل له من الاعراب التاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل ضربتي جملة فعلية عطف ده جوي ضربتو في محل الناس مقول القول می وضربتما وواو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضربتما ضرب فعل ماضي مغير الصيغه مبني على السكون لاتصال بالضمير الرافع المتحرك وتما دو اعراب داریم میتونیم بگیم تما ضمیر متصل مبنی على السكون في محل رفع نائب الفاعل این یکم اعراب آسانترش همین است و دویم اعراب تو التاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعل ميم حرف عماد مبنى للفتح لا محل له من الإعراب أليف آه، مبنى للسكون حرف دال على التثنية حرف دال آه، على التثنية دلت بر مسلم میکند خلاص پس ميم و الف اینها محل اعراب ندارند پس ضربتما جمله فعلية إن جمله الفعلية در محل عطف است در مکان ضربتو در محل نصب مقول القول می باشد و ضربتم و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضربتم ضرب فعل الماضي مغير الصيغه مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفع المتحرك توم دو اعراب داریم یکمش توم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل این آسان ترش اما اگر جدا کردیم میگیم التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع نائب الفاعل و المیم حرف علامت جمع المذکری مبنی علی السکون محل له من الاعراب پس این علامت است و خلاص پس ضربتم جمله فعلیه عطف است در جای ضربتو فی محل نصب مقول القول می باشد بعد از این و ضربتن و ضربتن ضرب واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضرب فعل ماض مغير الصيغه مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك لا محل له من الاعراب تن ضمير اعراب يكمش تن ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل این یکم اعراب دویم اعراب تنه را میگیم و ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعل النون علامه جمع المؤنث لا محل مبنى رفت لا محل له من الاعراب نون علامت جمع نسوه می باشد پس ضربتن جمله فعلیه فی ما عطف است در جای ضربتو فی محل نصب مقول القول می باشد و ضرب و حرف العطف مبني على فتح لا محل له من الاعراب ضرب فعل ماض مغير الصيغه مبني على فتح لا محل له من الاعراب ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو نائب فاعل در تحت هو ضرب هو می باشد پس ضرب جمله فعلیه عطف در جای ضربتو في محل النصب مقول القول وضربت واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ضربت ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب التاء حرف علامة التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب این تا گفتیم فاعل شده نمیتواند زیرا که این علامت هست علامت ها هیچگاه فاعل شده نمیتوانند پس میگیم نائب الفاعل زیرا که ضربه مغیر الصيغه است و نائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هي ضربت هي پس ضربت جملة فعلية عطف در جای ضربتو في محل نصب في محل نصب مقول القول مي بوشاد وضرب واو حرف العطف مبني على الفتح له محل له من الاعراب ضرب فعل ماض مغير الصيغه مبني على الفتح له محل له من الاعراب الالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل ضرب الفش درجه نائب فاعل هست فاس ضرب جملة فعلية معطوف على منصوب على محل المنصوب ضربتو آه، في محل الناس مقول القول مي باشد پس در اینجا مؤنثش ضربتا می شود ضربا مؤنثش ضربتا اعرابش ضرب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب التاء حرف علامة التأنيث مبني على السكون آه، حرك بالفتحة آه، لالتقاء الساكنين فاس میگیم الالف ضمیر متصل مبني على سکون في محل رفع نائب الفاعلی پس اعراب ضربت ها به این طریق می باشد و ضربو واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضربو فعل ماض مغير الصيغه مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل الیفی که در آخرش است الف الف الف فارقه اون محل اعراب ندارد و ضربو جمله فعلیه عطف در جای ضربتو فی محل نصب مقول القول می باشد و ضربنا واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضربنا ضرب فعل ماض مغير الصيغه مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك لا محل له من الإعراب النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل ضربنا جملة فعلية عطف دا جوي ضربتو فاس مجيم آه، ضربنا جملة فعلية في محل نصب مقول القول عطف دا جوي مقول قول مي بوشد عطف دا جوي مقول القول مي بوشد فاس ان بود اعراب والمضمر 12 نحو قولك ضربت تا به آخرش پس به این طریق اعراب کرده می شود پس این بود اعراب باب المفعول الذي لم يسمى فاعله با همین این باب را هم اعرابش به آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید باب المبتدعی والخبری باب در مسئله مبتدا و خبر هست انشاءالله این درس هفتم از درس سلسله درس های اعراب متن الاجرمیه را در اینجا به پایان میرسونم این باب المبتدا و الخبری را درس آینده خواهم گرفت پس این بود درس امروزمان از سلسله درس های اعراب متن کتاب الاجرمیه پس درس در اینجا به پایان میرسونم то дарси оянда аллоҳ ҳофизу мададгор барака аллоҳу фикум ва ҷазакум аллоҳу хайро ва ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ